Մարտակերտում ենք համար երկու հիմնական դպրոցի բակում։ Զանգի ձայնը ոչ բոլորին է դասարան տարել։ Մի խումբ տղաներ շարունակում են մնալ դպրոցի բակում։ Ժամանակից շուտ մեծացած տղաները գործնական տեսք ունեն։ Նրանց միջև կապը ավելին է, քան դասընկերներին է։ Նրանց միավորել է ընդհանուր ցավը։ Դասարանի 13 աշակերտներից 8-ն այս պատերազմում հարազատ է կորցրել։ Իշխան Գևորքյանը հայրիկին, Սլավիկ Գևորքյանին է կորցրել։ Մեր պատերազմների կիսատ մնացած կյանքերի մասին պատմել է պետք ամբողջ աշխարհին։ Պատմել ամեն հնարավոր միջոցով, ասում է իշխանը։ Դրա համար է որոշել կինոռեժիսոր դառնալ։ Կինոյի միջոցով Արցախը ճանաչելի կդարձնի աշխարհին փոքր ժամանակվանից մտածում եմ, որ դառնամ կինոռեժիսոր, քանի որ ինձ գտնում եմ այդ մասնագիտության մեջ։ Ես ցանկացել եմ լինել լավ մասնագետ ու կլինեմ լավ մասնագետ։ Ես հիմա աշխատում եմ այդ ուղղությամբ ու ես գտնում եմ, որ Արցախին պետք են լավ մասնագետներ, կապ չունի որ ոլորտում։ Ես ունեմ նպատակ, որ ունենամ իմ սեփական կինոստուդիա։ Պատերազմի ժամանակ 9-րդ դասարանում էին սովորում։ Դպրոցը դարձել է նրանց հավաքատեղին։ Մեզ այստեղ է բերում ոչ միայն իրար հետ սովորած տարիները, այլ նաև ցավը, ասում է Սերգեյ Բեկնազարյանը։ Նա էլ պատերազմում կորցրել է հորը, հետախույզ Արման Բեկնազարյանին, ապագան միայն Արցախում եւ Արցախի համար է պատկերացնում։ Եվ մեր սերնդի հիմնական նպատակը նա է, որ մենք պիտի ապրենք ազատ, անկախ հայրենիքում։ Իսկ ազատ եւ անկախ հայրենիքում ապրելու համար մեր սերունդը մեծ անելիքներ ունի։ Իմ հիմնական նպատակն է դառնալ իրավաբան, որովհետեւ դա իմ հոր ամենամեծ նպատակն էր ինձ հետ կապված Ավակ որդու համար հասցրել էին մասնագիտություն ընտրել, իսկ փոքրի համար դեռ շուտ էր, պատմում է Սերգեյի մայրը Մարինե Բաբայանը։ Նա նույն դպրոցի բուժքույրն ու ազգային երկերաժշտության ուսուցիչն է։ Ասում է, պատերազմը հիմնովին փոխեց կյանքի գույներն ու որակը։ Այդքան կորուստներից հետո դպրոց վերադառնալ եւ նորից երկու պար սովորեցնել իրապես դժվար է, ասում եմ։ Տարիներ շարունակ հաղթանակների մասին միջոցառումներ կազմակերպելուց հետո դժվար էր կրկին դպրոց մտնել ու նայել ամեն ինչ տեսած ու հասկացող երեխաների աչքերին ու կրկին աշխատել։ Սակայն ամեն օրվա հետ հասկանում էի, մենք իրավունք չունենք ապրելով Արցախում չշարունակել սովորեցնել ազգային երկ ու պար։ Ճիշտ է, այսօրվա նման միջոցառումները հուշ ցերեկույթի շրջանակներում են կազմակերպում, բայց հուսով ենք կլինեն հաղթանակներ եւ մենք կկազմակերպենք հաղթանակների մասին միջոցառումներ։ Պատերազմի ընթացքում իրարից տարբեր ճակատագրեր իրար շատ նման պատմություններ ունեցան։ Մարտակերտում հերոսներին ու նրանց ընտանիքներին անուն առ անուն գիտեն գրեթե բոլորը։ Տեղացիները Մարինեին ուժեղ կին են համարում, օրինակելի մայր, խելացի մանկավարժ, հոգատար բուժքույր, իսկական հայ կնոջ կերպար է։ Այդքան ցավ ունի սրտում, բայց ժպիտով դասարան է մտնում կամ օգնության հասնում։ Պատերազմից հետո թևաթափ չի եղել, մասնակցել է տարբեր դասընթացների, սովորել դեմքի կոսմետիկ մերսում եւ մատնահարդարում անել։ Հարցին թե ինչպես է կարողանում հաղթարել դժվարությունները, միայն մի պատասխան ունի՝ ամուսինս ամեն օր ինձ նախապատրաստել այսօրվան։ Քարորիայի ժամանակ դիրքերում էր, նա գիտակցում եւ միշտ ասում էր, որ սա վերջին հարձակումը չէ Թշնամու կողմից եւ միշտ ասում էր, որ մեքենա վարելը պիտի սովորեն։ 2020 թվականին, երբ իրավիճակը լարվեց առանց իր հետ կապվելու, որոշեցի, որ պետք է երեխաներին ավելի ապահով տեղ տեղափոխեմ ու ճանապարհվեցինք մենք մի ուրիշ սպայի կնոջ ու երեխաների հետ միասին։ Ճիշտ է, ես այդ ժամանակ լավ չէի վարում մեքենան, դեռ հմտացած չէի վարելու մեջ, սակայն այդ կինը ինձ օգնում էր միասին, մեկս մյուսին օգնելով հասանք Երևան։ Չգիտեին, որ դեռ երկար կմնան Երևանում եւ որ ծանր օրերի շղթան կավարտվի մեծ դժբախտությամբ։ Մարինեն վերադարձավ Մարտակերտ, իր ու երկու որդիների ապագան միայն այստեղ Արցախում է տեսնում։ Չնայած մենք պատերազմի շեմին ենք այսօր կանգնած, բայց այլտեղ չեմ պատկերացնում մեր կյանքը ու մտածում եմ, որ այստեղ պետք է շարունակեն իմ երեխաները ստեղծել, շարունակել իրենց կյանքը այնտեղ, որովհետեւ չեմ հուսահատվում, ես հույս ունեմ դեռ մենք ունենք ունենան հաղթանակներ։ Սեփական կյանքով հայրենիքը պաշտպանած մեր նահատակների թափած արյունը իզուր չպետք է անցնի։ Մարինեն համոզված է, Արցախը հայկական պահելը յուրաքանչյուրի սպարտականությունն է։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։